Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums ielūdz Gregors Kūla, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Truvietis. Kā parasti, raidījuma sākumā par to, kas jauns un aktuāls skolas dzīvē. Otradien, pulkstens 18.00, skolas kapellā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti. No 15. līdz 16. februārim Svētā Gregora skolā būs rekolekcijas. Rekolekcijas temats man šodien jāpaliek pie tevis. Garīgie vadītāji priesteris Andrejs Mediņš un mācītājs skolas direktors Artis Druvietis. Sākums 15. februārī 19.00, noslēgums sestdien 16. februārī 20.00. Dalības maksa 5 lati. Līdz jāņem bībele, guļamais un mājas apavi – Pieteikšanās pa tālruni 638 22 403. Tie, kuri pirmie pieteiksies uz rekolekcijām, gulēs istabiņās, pārējie lasītavā. Sīkāku informāciju par rekolekcijām un skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Jesus. tumsai par gaismu, kas vesta. Jēzu mīlestība tava ir kā kalni, kam virsotņu nāva. Skaties ilgi šais kalnos vērās, nevar, nevar tiem saskatīt. zvaigžņos padebesīs, cauri tumsai par gaismu, kas vēsta Jēzu mīlestība tava, ir kā kalni, kam virsotņu nava. Skaties ilgi šai Šajā reizē mēs runāsim par kādu, manuprāt, ļoti interesantu tematu, par kura esamību ļoti iespējams daudzi kristieši pat īsti nenojauš. Mēs visi, es domāju, ļoti labi apzināmies, cik svarīgi ir ticēt tam, kas ir patiesi, stāvēt patiesībā un būt labās un tuvās attiecībās ar Dievu. Es domāju, mēs visi arī apzināmies, cik svarīgi ir ne tikai kā tādiem egoistiem pašiem būt labumā, bet arī citus vest pie attiecībām ar Dievu arī citiem dot šo iespēju dzirdēt par to, ka Dievs arī par viņiem ir mieris pie krusta, lai viņus glābtu. Taču šodienas temats, par kuru bieži vien mēs varbūt pat neiedomājamies, ir tas, cik ļoti, ļoti, ļoti izšķiroši un svarīgi ir tas, ka mēs saprotam, izjūtam, redzam, kur dzīvo, ko domā, ko jūt tas cilvēks, pie kura mēs ejam, kuram mēs sludinam evaņģēliju. Reizēm mēs esam gatavi ar cilvēku runāt no savas perspektīvas, tā kā mēs to redzam. Vienkārši sākt kā izejas punktu ņemot pats sevi un stāstīt visu, kā mēs saprotam lietas. Piemēram, notiek mūsu dzīvē kāda situācija, kad ar kādu darba biedru vai kaimiņu vai ģimenes locekli iznāk saruna par tā sauktiem kādiem lielajiem dzīves jautājumiem, par to, kas mēs esam, kādēļ mēs šeit dzīvojam, kas notiks pēc nāves, vai ir kaut kas augstāks un tā tālāk. Un ir ļoti viegli tajā brīdī vienkārši tā sākt ar savu kristiešu pieredzes perspektīvu un, ja tā var teikt, šaut virsū šim cilvēkam visas savas pareizās un patiesās atziņas. Taču es neesmu redzējis, ka šāda pieeja kādreiz nestu labas augļus. Ir kāds cits ceļš, ko es domāju mēs visi vairāk vai mazāk intuitīvi vai apzināti nojaušam, zinām, pazīstam. Iemācīties būt pietiekami pazemīgiem, lai mēs spētu nokāpt līdz cilvēkam tajā vietā, kur ir viņš. Sākt nevis ar to, ko mēs uzskatām par pareizi un būtisku šajā brīdī, bet sākt ar to, ko šis cilvēks redz kā būtisku. Ja viņa dzīvē ir svarīgs jautājums, piemēram, par dzīvi pēc nāves, nebūs liela jēga, ja mēs runāsim par eņģeļiem, tāpēc, ka mums ļoti interesē eņģeļi vai tam līdzīgi ir svarīgi, ka mēs spējam izprast, kur atrodas šis cilvēks, ar ko mēs runājam, ko viņš domā. Bieži vien ļoti daudzi pārpratumi un ļoti daudzas šķēršļi evanģelizācijā notiek tieši tādēļ, ka mēs sakot kaut ko vienu, domājam ar to, kā mēs kristieši to saprotam, bet mēs tiekam uztverti pilnīgi savādāk, jo klausītāja dzīves uztvere, domāšanas veids un principi būtiski atšķirās no mūsējā. Un tādā veidā bieži vien sakot vienus vārdus, domājot ar to kaut ko vienu, mēs tiekam uztverti pavisam savādāk. Bieži vien notiek nevis tikai vienkārši pārpratumi, bieži vien mēs varam cilvēkus tā aizvainot. Mēs varam cilvēkus tieši nevis pievest Dievam, bet aizdzīt no Dieva prom. Un bieži vien, diemžēl, tas notiek ne tādēļ, ka mēs būtu ļauni vai cietsirdīgi, bieži vien tas notiek vienkārši tādēļ, ka mums neienāk prātā iedziļināties, ko domā, ko elpo, ar ko dzīvo, šis nekristietis, šis cilvēks, kurš nepazīst Dievu. Kāda ir viņa pasaules uztvere, domāšana, dzīves filozofija? Kas ir tas punkts, no kā viņam ir jāsāk spērt pirmos soļus, lai saskatītu evaņģēlī gaismu? Kā tavuprāt visefektīvāk var liecināt par Kristu mūsdienu sabiedrībā? Nu, man liekas vairāk, ka mēs varētu liecināt sabiedrību ar darbiem, parādot bez vārdiem un Darba to ar, ar pazemību, ar mīlestību lielo, un tad arī cilvēki redzēs, kāds tu būsi darbos, ka viņi redzēs, ka tev ir kaut kas citādāks, ka tu esi priecīgs un ka tu dari darbs ar mīlestību, un tā mēs arī varam liecināt cilvēkiem par savu dzīvi, un arī varam stāstīt par savu dzīvi, liecināt, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs, bet parādīt to arī, kāds to esi patiesībā un netālo, liecinot cilvēkiem ar mīlestību un ar prieku. Manuprāt, var liecināt ar darbiem, tā būtu viena lieta, bet man liekas, visefektīvāk ir, ka cilvēki tevī var redzēt to, ka tu esi kristietis, ka tavi darbi atspoguļo to, kas tu esi, ka caur tevi spīd šī Kristus mīlestība un šī gaisma. Šķiet, ka tas vislabāk iedarbojas uz cilvēkiem, kad viņi tīri nu, tā reāli redz Es domāju, ka nav viens veids tikai kā liecināt par Kristu sabiedrībā, ka tur ir dažādi veidi kopā. Jo pirmkārt, es arī esmu kristieti un es dzīvoju sabiedrībā, un apkārt man katru dienu dažādi cilvēki ir. Un, uh, bija tāds laiks, kad, nu, kad es dzirdu, ka cilvēki saka, ka pietiek, ka mēs liecinām ar savu dzīvi, un, un gan jau viss redzēs to, bet tomēr šodien es domāju, ka ir. Uh, kad ir pienācis laiks teikt Dievu vārdu, jo arī Bībelē teikts, ka iesākumā bija vārds un bez vārda nekā nav, kas ir, un ka tu vari runāt vārdu cilvēku dzīvēs, Dieva vārdu, Dieva patiesību. Teiksim, konkrētās situācijās, kad man darbiedri ir slimi vai viņiem varbūt ar bērniem ir konflikti vai kas, ka Dievs var dot man gudrību un savu autoritātu svētā gara spēku, ja, lai runātu Dievu vārdu gara spēkā viņu dzīvēs, un cilvēki ieraudzīs, ka Dievs ir dzīvs. Es neesmu Dievs, bet Dievs dzīvo manī, un Dievs arī mūsu vidū ir. Un Dievs nav nespēcīgs atklāties tam cilvēkam caur viņa vārdu. Ja? Viņš ir spēcīgs, tieši rakstīts, ka viņš ir spēcīgs palīdzēt. Un, un pat kādā vietā ir rakstīts, ir sludini vietā un nevietā, laikā un nelaikā, bet ļoti bieži mēs tomēr es jūtu, ka arī es dažreiz es tomēr tā kā kautrējos. Tas ir pats Jēzus Kristus paraugs. Ja mēs būtu spējīgi būt tādi, kāds ir Viņš, tad mums nav ne par dievu mīlestību speciāli jāsaka nekas, jo cilvēki redzētu šo gaismu, šo mīlestību, kas starots ar mums, tādi kā bija Viņš. Ja viņi to redzētu, un tad arī viņi padomāt varbūt, vai kā? Es domāju, ka ar gadiem jau ir pierādījies, ka es efektīvāk varu liecināt ar darbiem. Tas ir dzīvojot kā Kristus mums ir mācījis, ar to rādot piemēru citiem. Nu, jautājums ir filozofisks, bet visefektīvāk par Kristu var liecināt, mēģinot līdzināties tam, kāds viņš bija un kā viņš mācīja dzīvot. Atsakot to, ko grib iemācīt citam darīt vai pastāstīt, vispirms tas jādara pašam. Un īstenībā, kas dzīvē man paši tā pārsteidz, tāda mīlestība pāri visam, bez nosacījuma, bez pretenzija mīlestība, kad tev cilvēku pieņem tāds, kāds tu esi īstenībā, nenosodot. Tas varbūt ir tāds, kad tu domā par ko tas. Mūsu šodienas redzījumā uz sarunu esam aicinājuši mācītāju Indulu Paiču, kurš Grigors skolā lasa lekciju kursu par mūsdienu reliģisko vidi un domāšanu. Kas ir tie galvenie principi, kad mēs ejam pie citiem cilvēkiem liecināt par Kristu, un kas būtu tas, no kā mums būtu jāizvairās? Nu, domājot par jebkuru veidu misijas situāciju, man vienmēr nāk prātā ķempens Toma vārdi, kurš savā grāmatā sekošana Kristum, ja kādā vietā tā ļoti skaisti sacīs. Pasludiniet Kristu vienmēr, ja nepieciešams lietojiet arī vārdus. Es domāju, mums vienmēr jāatceras, ka misijas situācija nozīmē, ka cilvēks līdzdala to, ko viņš pats ir pārdzīvojis, piedzīvojis, sapratis ar vienu cilvēku, kurš varbūt to vēl nezina, vai kuram nav tieši tādas pašas pieredzes. Un es domāju, ka līdz ar to tas labākais ir, ka mēs esam šajās attiecībās ar otru cilvēku maksimāli atvērti un godīgi ka mēs varam panākt nevis tādu augstprātīgu attieksmi, ka es tagad tev iemācīšu, kā lietas patiesībā ir, bet ka mēs varbūt varam runāt par lietām, kas mums abiem vai visiem kā cilvēkiem ir svarīgas, un tad caur šo te sarunu savstarpējo viens otru bagātināt, un tad vienā brīdī notiek tas brīnums, ka Kristus pats caur mūsu personu, caur mūsu vārdiem, caur visu, ko mēs sakam cilvēku, uzrunā, sauc sev līdzi un notiek brīnumains pārvērtības. Es domāju, misionārs ir tā tāds tulks. Viņa uzdevums ir mācīt runāt divās valodās. Viņam ir jāsaprot, kas ir tā domāšana, tā valoda, kurā runā vai domā cilvēks, ar ko viņš satiekas. Viņam jāsaprot, kas ir šī cilvēka jautājumi, bailes, šaubas. Un no otras puses, viņam, protams, ir jābūt ļoti labām zināšanām tajā savā valodā, proti, teiksim, tajā vārdā, ko Dievs viņam atklāja un saka. Jo tikai tad, kad viņš ļoti labi to zina, tad viņš var to nevis atkārtot kā vienkārši viens citāts, kas ir mums bieži vien problēma. Mēs vienkārši citējam Bībeli vai citējam to, ko esam dzirdējuši kādās lekcijās vai priekšlasījumos, bet ka viņš māca patiešām šai valodā runāt, un viņš var pateikt to, ko viņš grib pateikt, un tā, kā viņš grib pateikt. Un šis dzīvums un īstums, es domāju, tas galvenais, kas varbūt cilvēkiem šobrīd ir vajadzīgs, runājot par misiju. Nu, un vēl es pieminētu noteikti tādu lietu, ka varbūt ir vērts ar jebkuru cilvēku, jebkurā situācijā, kad mēs sākam ar viņu runāt par Dievu, apzināties, atcerēties kaut kur sev, un varbūt arī viņam to skaidri apliecināt, ka mēs ticam, ka Dievs pie šī cilvēka ir darbojies jau iepriekš. Respektīvi, nav tā, ka tikai tad, kad cilvēks sāk sevi skaidri apzināties par kristieti, ka tikai tad Dievs viņa dzīvē vispār parādās un ir klātesošs. Nē, Dievs ir pie viņa darbojies arī iepriekš, tikai tas ticības mirklis ir tas brīdis, kad tu sāc to apzināties, tu sāc apzināties to, ko Dievs jau ir darījis, un tu sāc pats eh, varbūt skaidrāk redzēt, kā var šo dieva klātbūtni, varbūt arī vairāk piedzīvot un svētīgāk dzīvot tālāk. Tā kā es domāju, jābūt tādai labvēlībai, jo tas ir viens no galvenajiem principiem, ko Kristus rādīja arī mums. Labvēlība un mīlestība no Dieva puses ir tā, kas cilvēku visvairāk uzrunā. Un eh, jūs jau arī minējāt, ka ir priekšstati cilvēkiem galvā par ticību, bet tie priekšstati ir arī misionāram. Kā ar to dialogu vispār uzsākt? Dialoga pirmais noteikums ir īpatnējā kārtā nevis spēja runāt, bet spēja klausīties. Un es domāju, ka te ir varbūt tas galvenais, kad mums ir jāapzinās, ka ne jau mēs esam tie, kas to cilvēku padaram ticīgus. Tās nav kaut kādas mūsu metodas, tie nav kaut kādi mūsu pareizie vārdi. Bet eh, tas ir brīnums, ko Dievs pats paveicis caur mums Bet kas mums ir svarīgi, mums ir svarīgi šo cilvēku censties saprast. Un es teiktu, tā, ka vislabākā misijas, varbūt sākuma pozīcija ir tiešām varbūt pat kaut kādi jautājumi jautājuma forma, ka mēs tā runājam, dalāmies savstarpējās pieredzēs. Un pats galvenais varbūt ir pašā sākumā jau to dialogu nepadarīt neiespējamu ar kaut kādiem nu, ļoti agresīviem vai ļoti radikāliem izteikumiem, kā tu tā vari domāt un kā tu tik aplam vari uzskatīt vai tam līdzīgi. Bet nu ļaut cilvēkam pastāstīt, kas ir tas, kā viņš pasauli redz. Un eh, es domāju, ka tad jau arī Dievs, kā Kristus kādā vietā saka, vai ne, ka tā, ka jūs iesiet tur ķēniņu un valdnieku un vispār cilvēku priekšā, tad nedomājiet un nebaidaties klausīties, ko jūs sacīsiet, bet gars jums dos izrunāt vārdus. Ka tieši tāpat, tad, kad tu esi sapratis to cilvēku, un tad, kad tu vari tā ar tādu labvēlību un mīlestību uz viņu raudzīties, es domāju, tas arī ir tas galvenais, lai tavi vārdi varbūt pavisam vienkārši, nekādi īpaši tam cilvēkam izrādītos svarīgi, un viņam varbūt arī liktu aizdomāties. Katrā ziņā es ļoti ticu tam, ka ticība nav lieta, kuru var iemantot kaut kādā piespiedu kārtā. Tur galvenais ir šī savstarpējā brīvība, atvērtība, ka tu ļauj tam cilvēkam izteikt, varbūt arī visus savus pretargumentus un tā, un tu mēģini viņu saprast. Es domāju, mēs dzīvojam laikmetā, kur, protams, cilvēkiem ir pilna galva ar visādām lietām, kas viņiem traucē Dievu piedzīvot, un tas ir saistīts ar visādiem vēsturiskiem apstākļiem un politiskiem pat apstākļiem, kas ir likuši varbūt Eiropai vispār tā mazliet skeptiski raudzīties pret ticību un reliģiju, bet tad vēl jau vairāk mūsu uzdevums ir vispirms saprast, kas ir tas, kas kas cilvēku galvā notiek, un tad uz to kaut kā atbildēt. Ko darīt tādos brīžos, ja tiešām es esmu ļāvis tām emocijām vaļu, es esmu pateikusi visu, ko es domāju, un vēl piedomāju, ko es domāju par cilvēku? Kas būtu tas labākais, ko darīt tādos brīžos? Un nu, atkal godīgi un patiesi sacīt, ne, ka mēs esam tādi cilvēki, un, un varbūt arī nebaidīties palūgt kādu atdošanu. Jo es esmu savā dzīvē arī pieredzējis, ka eh, cilvēki tiešām skatās ne tik daudz uz to, ko mēs sakām bet kāda mēs esam. Un tas nozīmē, ka pat arī ļoti kļūmīga situācija, kuru tu varbūt savas muļķības, vai neprasmes, vai pieredzes trūkuma dēļ nonāc, var būt viens labs atspērienu punkts, ja cilvēks redz, piemēram, to, nu kā tad tu šai gadījumā tiec no šīs situācijas ārā. Vai tu spēj, piemēram, paskatīties, varbūt labi emocionālā brīdī tu uzliesmo, bet vai tu tad spēj kaut kā paskatīties no malas un sacīt, nu redz, kā es esmu iededzies par šo lietu un tā, bet nu, tu jau saproti, ka es varbūt arī pārspīlēju. Respektīvi, nu, parādīt to, ka kristietim būt, tas nozīmē būt vienam cilvēkam, kas ir brīvs, atklāts, patiesīgs, žēlsirdīgs, jēdzīgs, es pat atļaušos sacīt šo vārdu. Jo, lai no tiem pārējiem tad tiešām gribētos tādiem būt. Jo, ja tas vēstnesis būs tādā ļoti lielā pretrunā ar to, ko viņš vēstīja, nu, jā, Dievs dara brīnumus, cilvēki tic par spīti tam, kāda mēs esam, bet nu, daudzos gadījumos tas būs viens klupšanas akmens, kam viņi netiks pāri. Viņi teiks, nu, tāds ložs es negribu palikt. Jā. Tik ķildīgs un tik, tik uzliesmojošs, un pats galvenais, tik nespējīgs pēc tam šīs attiecības savukārt atkal izlīdzināt. Bet Varbūt ka tas, ka parādās kaut kāda cilvēcīga daļa mūsos un aspekts mūsos, dažiem cilvēkiem nebūs nemaz tik slikts rādītājs, un viņi pat priecāsies, ka viņu priekšā ir dzīves cilvēks ar visām kļūdām, bet kurš par spīti visam tam tic dievam. Un tas var radīt arī ļoti labu iespaidu, ka kristieši nav kaut kādi morāli pareizo un svēto un nevainojamo cilvēku izlase, bet cilvēki, kas ir ceļā, kas ir sapratuši, kas ir viņa aicinājums un kas mēģina šo aicinājumu īstenot. Jūs minējāt, ka ir jāsaprot otrs cilvēks, bet mēs to nevaram izdarīt vienā vai divos vakaros. Vai tas nozīmē, ka tāda misionēšana tas ir ilglaicīgs process? Es teiktu, ka e, divas lietas šeit. Pirmā lieta ir, ka nu, mums ir dažas lietas, kuras mēs varam nu, nosaukt par tādu kā laikmeta garu. Proti, ka es saku, jāsaprot, tas otrs cilvēks daudzos gadījumos nu, mēs neesam nemaz tik unikāli savos uzskatos, kā mums varbūt liekas. Un tas nozīmē, ka dažos gadījumos nu, mēs varam redzēt un jau iepriekš prognozēt, kas ir varbūt tie stereotipi vai aizspriedumi vai klupšanas akmeņi, kas tam cilvēkam neļauj par dievu domāt un runāt. Un tādā nozīmē es varu, piemēram, arī vienkārši lasot, es atvainojos avīzes, respektīvi mēģinot izprast to laikmeta garu, kurā mēs esam. Es varu īstenībā arī šo cilvēku iepazīt vēl pirms es viņu personiski saticis. Un tad jau manas sarunas uzdevums ir daudz vienkāršāks, proti, nodiagnosticēt vai sajust, kurā brīdī vai kurā jomā viņš ir atšķirīgs no tā, ko es esmu iedomājies par to, kāda šodien cilvēki ir. Tātad tā ir tā valoda, kā es teicu, ko es mācos runāt. Un otra lieta ir, es domāju, nu, jā, misija, es uzskatu, ka ir ilgstošs process. Tikai mums nevajag iedomāties, ka viss šis ilgstošais process ir jārealizē tieši mums. Apstulim Pāvilam viņa vēstulēs ir tādas ļoti skaistas vietas, kur viņš saka, ka viņš ir dēstījis, cits ir aprušinājis, vēl cits ir aplaistījis, Dievs ir izaudzējis, un tā ir noticis tas brīnums, ka ir tapis kristietis. Tas nozīmē, ka arī mūsu uzdevums jau varbūt nav, ja vien mēs, protams, tas nav kāds īpašs gadījums, ka tas cilvēks tiešām ir mums tūmā vai kaut kā ilgstoši pieejams, tad varbūt jā, tas ir mūsu uzdevums šo cilvēku atvest no punkta A līdz Z. Bet daudzos citos gadījumos mums ir jāizdara tas, ko mēs varam. Un es ticu, ka varbūt Dievs sūtīs tā paša cilvēka ceļā atkal kādu citu notikumu vai kādu citu cilvēku. Un tad tas kopā viņu novedīs pie ticības. Vai var būt tāda gadījuma, ka mēs ejam misionēt kādu, bet beigās šis cilvēks patiesībā pievērš mūsu saviem uzskatiem? Nu, tādi gadījumi, protams, vienmēr ir iespējami un potenciāli. Un, e, man jau jāsaka tā, ka e, es domāju, ka, protams, no vienas puses mums ir arī vienmēr tajā sarunā nu, jāpieļauj droši vien tāda doma, ka mēs esam divi cilvēki. Mums nevajadzētu jau pēc definīcijas vienam otru uzskatīt par mazāk attīstītiem vai mazāk gudriem. Nu, tas, protams, drīzāk nozīmē to, ka varbūt es pats neesmu bijis skaidrībā par to, ko es esmu sacījis. Jo nu, es jau esmu pārliecināts, ka kristīgai ticībai praktiski, nu, lai viņi man piedod pārējie, <laughs> bet nu, te es pateikšu kaut ko ļoti augstprātīgu, bet es domāju, nekas nestāv līdzās. Tieši tajā jomā, ka kristīgā ticība, manuprāt, ir visiedzīgākais skatījums uz visām lietām pasaulē. Bet nu, es pieņemu, ka varbūt kāds gadījums, kad mēs tiekam varbūt ierauti vienā citā jomā, un tas noteikti būs saistīts vairāk vai mazāk ar mūsu pašu ticības dzīvi, lūkšanas dzīvi. Jo, protams, mums ir jāapzinās, mēs atrodamies frontes pirmajā līnijā. Un tādā mieklī, kad mēs saskaramies ar citiem viedokļiem, jā, pastāv iespēja, ka kaut kas no tā mūsos ienāk. Un tāpēc ir jābūt regulārai lūkšanai, Un tāpēc ir jābūt kam ir ļoti nosvērta. Arī manai sarunai ar citiem kristīgiem draugiem, vai brāļiem, vai māsām, vai padomdevējiem pat, ar kuriem tad es pārunāju tās radušās šaubas vai jautājumus, kas man ir. Lūksim Dievu! Visvarenais kungs, mūžīgais Dievs! Mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, sūti mūsu sirdīs savu svēto garu ka tu Dievs vari tās sagatavot, atvērt tavu vārdu patiesībai, tavs balss dzirdēšanai, ka mēs kļūstam dzirdīgi un redzīgi. Ne tikai pret to, ko tu runā, bet ka mēs kļūstam dzirdīgi arī pret savu tuvāko, ka mēs spējam būt viņam tuvākie. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu māc mūs kā sadzirdēt, ko domā, kā dzīvo tas cilvēks, kas mums ir blakus. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu māci mūs saprast, palīdz mums ieraudzīt, kādā veidā šim cilvēkam tava vēsts var tikt pasniegta. Ka mēs spējam nevis vienkārši kaut kur no augšas kaut ko runāt, bet ka mēs spējam būt līdzās tam cilvēkam, kas mums ir blakus. Ka mēs spējam ieklausīties un saprast viņu. Un ka mēs spējam viņa situācijā un viņa jautājumos nest tavas atbildes. Nāc kungs un lieto mūs, dara mūs gudrus un dzirdīgus un redzīgus, ka mēs spējam izprast cilvēkus mums līdzās un dara mūs gudrus, ka mēs spējam sadzirdēt tavu atbildi, ko tu viņiem grib dot. Kungs, lai tu tādā veidā vari mūs lietot, kā savus instrumentus šajā pasaulē. Kungs, lai tu caur mums kādus cilvēkus var vest ārā no izmisuma, bezcerības, vienkārši nolemtības, no dažādām lietām, kuras tu neesi tam tā paredzējis notikt, lai vestu viņus no tā ārā lai vestu ārā no grēka, no pazušanas, no vēlna varas un viltības, vestu pretī tev, tavā valstībā, kur tu viens mūžīgs Dievs, dzīvo un valdi visos mūžu mūžos. Āmen!